від кам'яної стіни до кам'яної стіни. Якщо це й був лише виступ гори, то надто вже великий, скільки сягало око і промінь ліхтарика, від скелі тяглося ледь похиле плато. Сама скеля була зовсім гладенька, якщо не брати до уваги однієї чималої тріщини у кілька футів завширшки, що проходила поруч із місцем, де він стояв. Сміт вивільнився з петель і увімкнув переговорний пристрій. Поки що все гаразд. Тягніть линву нагору. Спочатку подавайте вантажі, потім спускайтесь самі. Линва поповзла нагору в темряву. За п'ять хвилин усі вантажі було переправлено до нього. Невдовзі з'явився Крістіансен. І навіщо було набирати стільки альпіністського причандалля? Життєрадісно промовив він. Все це могла б зробити і моя бабуся. Може, варто було б прихопити з собою вашу бабусю? Холодно сказав Сміт. Але поки що ми не спустилися з гори. Візьміть ліхтарика, огляньте плато. З'ясуйте яке воно завбільшки, де кращий шлях униз. І заради Бога не впадіть у якусь яму. Крістіансен усміхнувся і пішов виконувати наказ. Життя для того, щоб жити, і Крістіансен справляв враження людини, яка таке дістає від життя утіху. Поки він з'ясовував обстановку, спустилися всі, крім шафера. З переговорника долинув його простакуватий голос. А як спускатись мені? Перебирати власними руками всі 200 футів. 200 футів на змерзлих руках та ще і на такій тонкій линві? Невже ніхто про це не подумав? Дехто подумав, спокійно відказав Сміт. Перевір, чи линва все ще протягнута крізь скобу а тоді кинь сюди вниз другий її кінець. Рішення завжди знайдеться, задоволено гукнув шафер. Щойно він спустився, як повернувся з розвідки Крістіансен. «Ну, все не так і погано, повідомив він. Попереду ще одне урвище, а це десь за півсотні ярдів звідси. Принаймні так мені здалося. Я не став перевіряти, наскільки воно круте і глибоке у мене сім'я але на захід звідси плато поступово знижується. Здається, там ми і зможемо спуститись. Навіть дерева є. Я пройшов уздовж них ярдів 200. Дерева? На такій висоті? Ну, не корабельні сосни, звичайно, карликові. За ними можна сховатися від переслідувачів. Що ж непогано. Кивнув головою Сміт. Ми зробимо там привал. Так близько звідси. Подив у голосі шафера свідчив про те, що ця пропозиція йому не надто подобається. Чи не варто було б нам ще за ночі спуститися якомога нижче? Немає потреби. Якщо ми вирушимо на світанку, то надвечір будемо уже майже внизу. А я згоден із шафером розважливо озвався Карачола. Давайте подолаємо зараз стільки шляху, скільки зможемо. Як ти гадаєш, Олефе, Звернувся він до Крістіансена. Немає значення, як гадає Крістіансен. Голос у Сміта був спокійний, але крижаний, як гірське повітря. Або ти, Карачоло. Тут не семінар за круглим столом, а військова операція. А військовими операціями керують командири подобається це вам чи ні, адмірал Роланд поставив на чолі мене. Ми залишаємось на ночівлю тут. Перенесіть вантажі. П'ятеро чоловіків значуще перезирнулися і рушили до своїх рюкзаків. Жодних запитань щодо того, хто має приймати рішення, не було. Отам і ставити намети боса спитав шафер. Так. Для шафера, подумав Сміт.